Cezarėjoje gyveno žmogus vardu Kornelijus, vadinamosios italų kohorto šimtininkas. Jis draugę su savo namiškiais pasižymėjo pamaldumu bei dievo baime, dosniai šelbdavo žmonės ir ištvermingai melzdavosi dievui. Kartą apie devintą valandą regėjime jis aiškiai išvydo ateinantį angelą. Šis tarė, Kornelijau, Išsigandęs pažvelgė į jį ir paklausė, kas yra viešpatė. Šis jam atsakė, tavo maldos ir išmaldos pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Taigi siūsk vyrus į Jopę ir išsikviesk tokį Simoną vadinamą Petru. Jis svečiuojasi pas tokį odininką Simoną, kurio namai stovi prie jūros. Kai su juo kalbėjęs angelas pasišalino, Kornelijus pasišaukė du namiškius ir vieną pamaldų kareivį iš savo valdinių ir viską jiems išaiškinęs išsiuntė į Jopę. Rytojaus dieną, kai šitie keliaudami artinosi prie miesto, Petras užlipo ant plokščiastogio pasimelsti. Buvo apie šeštą valandą. Jis pasijuto išalkęs ir norėjo užkasti. Kol jam buvo tiekiamas valgis, jį ištiko dvasios pagava. Jis išvydo atsivėrusi dangų, iš kurio kažkoks rykas ir didelė marška, laikomas už keturių kampų, leidosi žemyn. Jame buvo įvairiausių žemės keturkojų ir roplių bei dangaus paukščių. Ir jam pasigirdo balsas. Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Petras atsakė, jokių būdų viešpatė, aš niekuomet nesuvalgęs sutepto ar netyro maisto. O balsas vėl tarė, kad Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir rykas tučto jau vėl pakilo į dangų. Petrui tebesvarstant, ką galėtų reikšti regėjimas, štai prie vartų sustojo Kornelijaus pasiuntiniai, kurie teiravosi Simono namų. Ar čia vieši Simonas vadinamas Petru? klausė jie garsiai. Petrui, tebemastančiam apie regėjimą, dvasia tarė, štai trys vyrai ieško tavęs. Greičiau kelkis, lipk žemyn ir nedvėjodamas keliauk su jais, nes aš juos atsiunčiau. Taigi Petras nulipo žemyn pas vyrus ir tarė, Štai ir aš, kurio ieškote. Kokiu reikalu atėjote? Tie atsakė, šimtininkas Kornelijus, teisus ir dievobaimingas vyras, visų gyventojų žydų didžiai gerbiamas žmogus, gavo šventojo angelo nurodymą pasikviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo pamokymų. Tuomet Petras pakvietė juos į vidų ir svetingai priėmė. Kita rytą iškeliavo su jais. Jį lydėjo keli broliai iš Jopės. Rytojaus dieną jis atvyko į Cezarėją. Kornelijus jo laukė, susikvietęs giminės ir artimiausius bičiulius. Įeinant į Petrą, Kornelijus pasitiko ir, puldamas po kojų, išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijų tardamas, kelkis, juk ir aš esu žmogus. Paskui, kalbėdamasi su juo, įžengė vidun ir, atradęs daug susirinkusių žmonių, prabilo. Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ar svečiuotis pas svetimtautį. Bet Dievas man apreiškė, jog negalima jokio žmogaus laikyti suteptu ar netyru. Štai kodėl pakviestas aš nesvyruodamas atvykau. Taigi klausiu dabar, kokiu reikalu mane pakvietėte? Kornelijus atsakė, kaip tik dabar sukanka lygiai keturios dienos, kai aš savo namuose meldžiausi devintą valandą. Ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras ir prabilo. Kornelijau, tavo maldos išklausytos ir Dievas prisiminė tavo išmaldas. Siūsk pasiuntinius į Jopę ir atsikviesk Simoną vadinamą Petru Jis yra apsistojęs odininko Simono namuose prie jūros. Taigi aš tu jau pasiunčiau pas tave žmonės, o tu gerai padarėjai čionai atvykdamas. Dabar mes visi čia esame Dievo akivaizdoje, kad išgirstume visą, ką viešpats tau pavydė. Tada atvėręs lūpas, Petras pasakė, Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė ramybės gerąją naujieną. Šitas yra visų viešpats. Jūs žinote, kas yra įvykę visoje judėjoje, pradedant Galilėją po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę ir galybę, kaip jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padarę žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudyja, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Petrui tebe kalbančios dalykus, šventoji dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjusi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tuomet Petras tarė, Argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo šventąją dvasę ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. O šie prašė jį pasilikti dar kelias dienas.